kudutunga kuri aka kanya twarengeje ko ni ingorane z'ubuhinga bw'ibyuma murazi ko bidasezerana ndabaramukije ndabaha n'ikaze rero murano makuru yo kuri uyu mutaga ayo nayo akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo muri komine nyabiraba baridogera amafaranga ibihumbi bibiri batangishwa inzu ku nzu abajejwe intwaro muri iyo komine bagasigura ko ari ingingo yavuye mu nama mpanuzwa jambo ayo mahera nayo ngo akaba arayo guterera mu iyubakwa ry'ishure ry'imyuga muri iyo komine isanganiro kaze mwidonido ryano makuru tugiye guhera mu gisata c'imibano abanyagihugu bo muri komine Nyabiraba y'intara ya Bujumbura bariyamiriza ingingo yo kubatangisha amafaranga ibihumbi bibiri kunzu kunzu babicishije mu kiganiro ahiwanyu havugwa makico kuri uyu wa mbere aho bavuga ko amikoro yabo ataborohereza kuronka ayo mafaranga hari kuri radio isanganiro mu ntwaro muri komine Nyabiraba basigura ko ari ingingo yafashwe n'inama Jambo kugira ngo baterere mu kubaka ishure ry'imyuga muri yo komine Ferdinand simbananiye aramutse iyo komine ahamagarira abanyagihugu kwitanga mu iterambere rya komine medar niyo nkuru Bamwe mu banyagihugu baho muri komine Nyabiraba bashikiriza ko amafaranga ibihumbi bibiri basabwa ari menshi na rijya na mikoro yabo abayabaye mu bagize icyo bashikiriza mu kiganiro ahiwanyu havugwa maki ngo ntibabona aho bari ukure ayo mafaranga. Bari cyaje twegeye mu Samuel wako muri Nyabiraba abatutoza amafaranga ibihumbi bibiri bibiri ku rugo. Ona ko mu shure ry'umyuga twege twarutse ko bana tuyakura. Yewe umwene kiyukundoza kwikorera umutsiko nce akaraka k'ibihumbi bibiri kugira ndonka gafuka abana hamanye fatyo not ya bibiri santeri mutanterwa nayo ibikorwa byo kubaka ngo ishure ry'imyuga none twebwe abenegihugu ibikorwa vyose nivyo tuzoba turabigeza iyo twibereye mu gukeneganya kubaka santeri wa komine nyabiraba ferdinand simbananiye amenyesha ko iyo ngingo yavuye mu nama mpanuzwa jambo ya komine hama baca bishikiriza abanyagihugu twubaka ishure ry'imyuga kandi ishure rigeretse kuvuga ni nivo zine ko ari ishuri rinini cyane hanyuma tuba gicisha mu nama komine n'ama komine iragira ico ikivuze ko tuca turakimenyesha bene gihugu rero kugira ngo bacitegurire urumva rero si ikintu c'ikinyegezwa ni ikintu kizwi kandi twifuza ko cokorwa kugira ngo tubandanye dukora iterambere wacu nayo kubidoga ko ari bantaho nikora ngo ntayo bazotoza amafaranga mu gihe afise icemeza koko ko ari ntaho nikora abidoga ah, ko kumva mikoro yaba ari make eh, abo bafite urupapuro hariho urupapuro eh, rwa ntaho nikora rwerekana ko umuntu eh, afite amikoro make baba eh, barufise ni ukuvuga wowe ufite urwo rupapuro nizero bavuga ngo tujye kumuha kamera kandi urwo rupapuro ari musitanteri aba yarusize iba yivuguruye musitanteri wa nyabiraba ahamagarira abanyagihugu kwicukira iterambere ngo kuko atamunyamahanga azoza kubikora mu kibanza cyabo akamunotera bene igihugu ba komine yacu ya nyabiraba ni uko ubwa mbere hoho bokunda eh, iterambere kandi bamenye neza ko nta munyamahanga azohava ngo ajye kubateza imbere mu gihe bo bagize ishyaka ngo basohore amaboko bakore babyumve rero ko twubatse ishuri ni ku neza y'urwaruka rwacu ni ku neza y'abana babo bavuga komine mbere n'izindi komine zitwegereye barashobora kuhiga mu mashuri ndwi yisumbuye komine nyabiraba ifise akaba atashure n'imwe ry'imyuga ryari ririmwo nayo iryo shure n'iryuzura rikazoba rigeretswe inshuro zitatu tuve muri komine nyabiraba tugaruke ngaha mu gisagara ca Bujumbura abajeje intwaro bariko bararabira hamwe uko igikorwa cyo kubomora inyubako zubatswe hadakurikije amategeko cyagenze umukuru w'igisagara ca Bujumbura yavuze ko vyibonekeje ko hariho abagarariye iyo ngingo Jimmy Hatungi uh, ah, Hatungimana yavuze ko hari abajeje intwaro bate ubwoba ko bazoraswa muri komine mukaza mustanteri Renova sindayihebura yavuze ko ico gikorwa cyagenze neza ku rugero rwa 70 kwijana zone ya rohero nimwe muhibonekeje abagararije benshi ku bibanza rusangi espace vert birenga 10 byari kubomogwa bibiri gusa nivyo byabomowe zone yabwizaho ico gikorwa ngo cagenze neza ku rugero rwa 90 kwijana umukuru w'igisagara ca Bujumbura yemeje ko abagararije bagiye gufatirwa ingingo zituma badasubira guca iruhande y'amategeko muri commune muha ico gikorwa cagenze neza ku rugero rwa 85 kwijana nkuko vyavuzwe n'uwirongoye zone musaga niyo iyo iri imbere muri komine ya ntahangwa niyiri imbere muri komine ya Ntahangwa zone c'ibitoke niyo izi imbere nkuko vyavuzwe na mustanteri wa komine Ntahangwa basubijwe inyuma kugira ngo bakurikize itegeko baze bazanye urupapuro gwerekana ko badafise uwo mugira wa covid 19 inkuru zivaho bapimira zikavuga ko muri abo bipimisha b'abanyeshure hari abatoga uwo naho atabitigira ibitangwa Apolinaire Muzagara Kinge kisaha zine z'igitondo abo banyeshuri n'abigisha baje kwimisha umugera wa covid 19 barenga ijana aho kibuga cy'umupira w'amaguru kiri iruhande y'ibiro vy'intara hari kandi n'abapolisi bari ukwabo bagizwe n'abariko bariga ngo binjire igipolisi bari mu nyigisho muri komisariya ingozi n'abandi rero bagizwe n'abakozi ba leta barenga nka mirongo itanu bose hamwe muri abo bigisha hari abari batonze ku ishure badafite agapapuro kerekana ko bipimishije ico kiza coronavirus abo ni nk'abo ku ishuri ry'ubuvuzi paramedikare n'abandi ariko baciye barungikwa aho ku kibuga hafi kwipimisha ngo basubire inyuma barabye ko bakomeye Abaforomo bariko baravura bavuga ko abaje kuri uyu munsi wa kabiri bari bake ugereranije n'abari baje kwipimisha kuri uyu wa mbere aho bashikanye nk'isaha imwe y'ijoro bapima abanyeshuri bihutira gusubira ku ishuri haba abo banyeshuri, polisi reka n'abandi bose baremeza ko atogwa muri bo abarwaye coronavirus naho atabitigiri bavuga ariko bakagereranya ko ku bantu ijana abo basanga barwaye abari hagati ya batanu na cumi ingozi tonari muzagara hajiyo sanganira Apollinaire Muzagara ingozi urakenuye tubandanirize ano makuru yacu muri ico gisata nyene ariko tuva ingozi tugaruke ngahi bujumbura haribonekeza ukwikwega mu kwipimisha covid 19 ku banyeshure biga mu mashure y'indaro ku bitaro vy'akarere biri mu ruziba zone kanyosha commune muha imwe mu bibanza byo kwipimishiriza ko umugera wa covid 19 mu gihe kuri ivyo bitaro hari abapima babiri gusa abanyeshure abanyeshure bagenzi bacu bahasanze basaba ubushikiranganje bw'indero kongereza ikiringo cyo kwipimisha na rijya kuri uno wa kabiri ari wo munsi wa nyuma wo kwipimisha tubandanirize ano makuru yacu mu gisata cy'ubutungane abahejeje kaminuza mu ndinganizo nshasha za BMD mu gisata c'amategeko ngo barahawe ububasha bwo kwinjira mu rwego rw'abashingwamanza bivugwa na Jean Paul Nshimirimana serukira ishirahamwe gishinze kumenyekanisha amategeko AVSPDD abishikirije inyuma yaho uburongozi bw'urwego rw'abashingwamanza butangarije ko butakira tubwira abahejeje mu ndinganizo nshasha ya BMD tumukurikire Ubushingwa manza mu Burundi bugengwa n'itegeko ryo mu bihumbi bibiri na kabiri n'iryo tegeko ingingo y'indwi niyo ivuga yuko umuntu kugira ngo yinjire muri urwo rwego aba afise diplome yatangwa kera mu ntunganye y'inyigisho za kaminuza kera bita lisansi mu by'amategeko izo diplome za lisansi zatangwa hisunzwe ibwirizwa ryo mu mirongo icyenda n'icenda ariko iryo bwirizo ryo mu mirongo icenda n'icenda ryarahavuye rirahindurwa niho rero muri bibiri na cumi na rimwe mu kwezi kwa cumi na kabiri yazana irindi bwirizwa rizana intunganyo shasha y'inyigisho za kaminuza ariyo bita BMD leta imaze kubona yuko hashobora kubaho ukutumvikana hagati y'abaronse izo diplome zibiri yaciye muri bibiri na cumi na gatanu ishiraho itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana akarongo gahirimye mirongo itandatu na gatanu ryo ku cumi n'umunani ntwarante bibiri na cumi na gatanu ringanisha impapuro z'umutsindo zibiri arigo bakarorere rutangwa uno munsi mu ntungane nshasha y'inyigisho za kaminuza hamwe n'urwatangwa kera arigo lisansi mpereye muri bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icenda umushikiranganje w'ubutungane yaratwakiriye aratwumviriza urongoye urwego rw'abavoka rw'ibujumbura n'urongoye urwego rw'abashingamanza rw'igitega gushika yaho ababwira ati genda mwakire aba bantu mukurikije iri tegeko ry'umukuru w'igihugu inyuma yaho twitura sentare isubiramo imanza ya mukaza ariyo bujumbura meri ishyirahamwe avspdd ryaburanye n'urongoye urwego rw'abashingwamanza rw'ibujumbura afashanije n'urongoye urwego rw'abashingwamanza rw'igitega abo bose ishyirahamwe avspdd ryarabatsinze kandi iyo ngingo ntiyungururizwa barabizi neza nk'uko ingingo y'icumi y'ibwirizwa rigenga umwuga w'abashingwamanza ryo muri bihumbi bibiri na kabiri ribitomora baza baramaze no gutangura kuyishyira mu ngiro kuko mu rwego rw'abashingwamanza rw'ibujumbura aba mbere baramaze gukorerwa isuzumwa gusuzuma icyo twita ankete de moralité mu gifaransa imwe mu bibanza byo kwipimishiriza ko umugera wa covid 19 mu gihe kuri ivyo bitaro hari abapima babiri gusa abanyeshuri bagenzi bacu bahasanze basaba ubushikiranganje bw'indero kongereza ikiringo cyo kwipimisha narijya rijya kuri no wa kabiri ari nawo munsi wa nyuma wo kwipimisha Nicole Nini Nininahazo turi ku bitaro by'akarere ka ruziba biri mu kigwati kujya mbere aho benshi bita kwa pege muri zone kanyosha komine ya muha usanga imirongo miremire y'abantu bagizwe n’abanyeshuri n'abatari abanyeshure bamwe barindiriye inyishu abandi barindiriye kwakirwa nk'uno munyeshuri yiga mu ishuri ry'uburaro eh, na jesetere gushika onsere ntibaranyandika eh, ntibaranamhimba ndacarindiriye iyindi migwi y'abo twahasanze bidoga ko igitigiri c'abapima ari gito cane ugereranije n'abaje kwipimisha ni abaganga baba ari bake hapima abantu babiri tugeza muri sensa kandi urabona bagira ibintu byo kwandika biranateba turinda guca hariya je mbona abantu ari benshi rwose Nicole nini nahazwe urakenuye tugaruke kuri ya nkuru y'isuku n'isukura ihadabu ry'amafaranga ava ku bihumbi ijana kuduga niryo rigiye kurihishwa abatubahirije ingingo yo kwibomorera inyubako zubatswe hadakurikije amategeko uretse iryo hadabu bazoriha kandi uburyo buzoba bwakoreshejwe n'igisagara mu kubabomorera mu nama yagirishije abajejwe intwaro ku nzego zose umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yavuze ko bibabaje kubona hari bamwe muri ba nyen'inzonzu mazu basigaye batera ubwoba abajejwe intwaro ko bazobarasa mu nama yagirishije abajejwe intwaro bo mu gisagara ca bujumbura abarongoye amakomine bashikirije umumwe aho ico gikogwa kigeze inyuma y'ikiringo nyongera caheze kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa munani muri komine ya muha urongoye iyo komine yavuze ko ico gikogwa kigeze kubice bice mirongo umunani ku zone ya musaga ngo niyo yabaye akarorero muri ico gikorwa muri komine ya ntahangwa naho nta bice icyo gikorwa kigeze ko bitangwa ariko uwirongoye yavuze ko zone ya Cibitoke ariyo yabaye akarorero mu muradutunga kuri ako kagorane ko mu bihinga bw'ibyuma ubwinshi bw'abakozi bafise ubumenyi buke bakora mu mashyirahamwe ya leta canke aya leta afisemo umutahe ngo biri mu bituma amashyirahamwe eh, ataco aterera mu kigega cya leta byashyikirijwe n'abaserukira amashyirahamwe nka onatere hamwe na sokabu umushyikiranganje wa mbere yarangiye bunyoni mu nama n'abaserukira amashyirahamwe atandukanye kuri uyu wa kabiri yemeza ko ahubwo amashyirahamwe amwa hamwe adakora ivyo ategerezwa atanga karorero kwishira hamwe Regidezo ritarihisha amafaranga riheraniwe aho haheze hahera amezi ane ritarasohora amafacture kandi yategerezwa gusohoka ku gihe ku bwinshi bw'abakozi naho umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko hajamwo ivyankunzi kandi umuntu ataca kandi umuntu ataca ashoboye ati ivyo byose ni ivyo gusezerera mu gisata c'inkino kuri uno wa kabiri niho hatangura gutegura ihiganwa rya Ligue des Champions ry'umwaka wa 2021 rihuza imigwi yatahukanye ibibanza bya mbere ku mugabane wa Buraya umugwi wa Manchester United wo mu gihugu cy'ubwongereza uza kugendera umugwi wa Young Boys wo mu gihugu cha Suisse mu gihe umugwi wa Villarreal wo mu gihugu ca Espagne uza kwakira umugwi wa Atalanta Bergame wo mu gihugu c'Ubutaliyano urukino rurindiranye igishika n'abakunzi b'inkino ruza guhuza umugwi wa FC Barcelona wo mu gihugu ca Espagne uza kwakira umugwi wa Bayern Munich wo mu gihugu c'Ubudagi ubwo rukino ni nago radio isanganiro yabahitiye mu kuza kubatangariza iki gusubiriraho kuva igihe cy'isaha zitatu z'ijoro mukanya kanya ni bucana ayandi buraca bugacana yandi mu magara y'abantu ibinyanya bishobora kuba ibimenyetso by'indwara nka diyabete kanseri canke indwara ya rudadaza umuganga yanonosoye kuvura indwara zifatira mu mitsi Remi Remy imana avuga ko ukuvura ibinyanya bisaba kubanza kumenya indwara ituma ivyo binyanya biza umugwayi arashobora ariko kubararonka imiti gabanura ububabare buvuye kuri ivyo binyanya bucana yandi y'amagara y'abantu na Yvette Nijimbere ibinyanya bifatira ku ngingo zitandukanye z'umubiri bivanye n'indwara bigomba kwerekana ifata mu bihimba bihereza umubiri mu mano mu ntoki no ku munwa n'ahandi iyo ufite umugera wa sida ashobora kugira ibinyanya umuntu ufite umugera wa hepatite cyane cyane hepatite c aragira ivyo binyanya bifatiye aho nyene mu mano mu birenge mu ntoki no ku munwa cyane no ku bindi bihimba ashobora no ku bihimba vyirondoka mbere bashaka abantu bafite nerve cyane nerve crurale azoga eh, muganga cye kuvanga hakwitako ugaca inyuma y'ukuguru ukamanuka gushika inyuma y'umurundi ku mfundo mu rubavu ati ndasha gushika ku kirenge gushika ku mano hari n'ibinyanya bishobora kuza bukwi na bukwi kaza ngo mu gisate c'umubiri c'umuntu aho kuba pararize kumbure gasanga afise imyabiri iva ku mutwe gushika ku birenge mugo bigafata igipande cy’umubiri ashobora kuba yagize avese muganga Remi Hagerimana avuga ko iyo umugwayi w'ibinyanya asiguye uko agwaye ivete ni imbere na muganga remi hagerimana murakeneye kuri izo nsiguro aha naho amakuru twari tubafitiye kuri uyu mutaga aciye agarukira ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateza abiri shimire Serafine Hakizimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma Jimire kandi na Mireye Kanyange yarayahagarariye Jerome Hakizimana yabashikirije ndabikebanuye mubandanye mugira ibihe byiza na Hadis Sanganiro na gahindukira